ไม่ว่าเราจะต้องตัดสินใจทำอะไรก็ตาม นั่นก็เป็นทุกข์ so now you're waiting waiting for the food what's that is that happiness แล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องนั่งรออาหาร ระหว่างนั้นในการรอมันเป็นความสุขหรือเปล่า more suffering ทุกเพิ่มเข้าไปอีก you keep accumulating suffering every stage and then the food comes เราในระหว่างนั้นเราก็ สะสมความทุกข์เอาไว้ ตั้งแต่เราเดินเข้ามา แล้วอาหารก็มาก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมานิดนึงตอนเห็นอาหารมาเสิร์ฟ About 30 seconds after that, food is o r i n g หลังจากนั้นแล้วประมาณ30วินาที มันก็จะเป็นความน่าเบื่อ And r e disappointed. เราก็จะผิดหวัง เพราะว่ามันไม่ดีรสชาติไม่อร่อยเท่ากับที่เราคาดหวังไว้ เพราะว่าจริง ๆ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างน่าเบื่อ แล้วเราก็จะคิดได้ว่ามันจะเป็นยังไงนะ ถ้าเราจะต้องนั่งอยู่ในร้านเนี้ยสามชั่วโมง คงเป็นบ้ากันไปเลย แล้วสุดท้ายซึ่งจะเป็นตอนที่สนุกที่สุดก็คือตอนที่เขามาเรียกเก็บเงิน เราจะเห็นได้ว่า ทุกขั้นตอนในนั้นเนี่ยเป็นทุกหมดเลย I probably ruined the eating dining out experience for you forever หลวงพ่อก็เชื่อว่าตอนนี้หลวงพ่อได้ทำลายประสบการณ์ การไปรับประทานอาหารนอกบ้านของเราเรียบร้อยแล้ว Go back a moment where I said everything is intrinsically boring is that true ลองย้อนกลับมาที่คำพูดของหลวงพ่อที่บอกทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งล้วนเป็นสิ่งที่น่าเบื่อทั้งนั้น It is true everything Everybody. เราเห็นตามนั้นไหมว่า ทุกสิ่งทุกคน เป็นเรื่องเป็นคนเป็นสิ่งน่าเบื่อทั้งนั้นหลวงพ่อบอกว่า เราจะรู้สึกว่าทุกคนน่าเบื่อเมื่อฟังหลวงพ่อไปสี่ชั่วโมงแล้ว ลูกๆของเราสามีหรือภรรยาของเรา โลกนี้ล้วนเป็นสิ่งน่าเบื่อทั้งนั้น นี่คือภพภูมิของความน่าเบื่อ We see, suffering is in the, is right in the environment we live in, and the world we live in is a boring world. เราเห็นทุกในทุกสิ่งที่ อยู่ในโลกนี้แล้วก็ทำให้โลกเนี้ยมันน่าเบื่อมาก Limit of talks for the last four days You don't know how much more gas I have left หลวงพ่อเพิ่งเพิ่งใช้พลังในการเทศลูกศิษย์มาเกือบสี่วันนะคะเลยไม่รู้ว่ายังเหลืออะไรอยู่ข้างในบ้าง I live in a cave cave some next on where uh, I don't even rep Rakat in the weekdays at all. ปกติเนี้ยหลวงพ่ออยู่ที่สำนักสงฆ์นี้เป็นถ้ำแล้วก็ไม่ค่อยรับแขกด้วย The less I talk, the less uh, input I get from telephones and internet, the happier I am. หลวงพ่อคนพบว่ายิ่งพูดน้อยเท่าไหร่ ยิ่งรับข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต จากคุยโทรศัพท์อะไรกับใครน้อยเท่าไหร่ สุขก็มากขึ้นเท่านั้น You might wonder, you know, he's been in Thailand all these years, you know, and he can't even speak Thai. and when he does speak Thai, it's really hard to understand. เพราะเราบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยอยู่หลวงพ่ออยู่เมืองไทยมาตั้งนานทำไมพูดไทยไม่ได้ แล้วพอพยายามพูดก็ทำไมฟังยากอย่างนี้ That's because when I began my practice in Thailand, I decided I wasn't going to learn to speak any Thai and I wouldn't have to give any talks. I wouldn't have to receive guests. So actually the, the, The little bit of Thai that I can speak, I learned from p r a f a r a n s หลวงพ่อบอกว่าที่หลวงพ่อไม่ตั้งแต่แรกเริ่มบวชมาอยู่เมืองไทย เนี่ย หลวงพ่อก็ตัดสินใจแล้วว่า หลวงพ่อจะไม่หัดพูดภาษาไทย เพราะว่าถ้าพูดได้จะต้องโดนโดนสอนโดนเทศหลวงพ่อก็เลยไม่ไม่ยอมเรียน ภาษาไทยเล็กๆน้อยๆที่หลวงพ่อพูดได้นี่ก็คือหันมาจากฝรั่ง So I speak Thai like a Chinese person, ภาษาไทยของหลวงพ่อเลยเหมือนภาษาจีน A very stupid Chinese person. เป็นแบบที่ไม่เป็นภาษาจีนที่พูดไม่คล่องด้วยค่ะ Actually, I'm exaggerating. จริงแล้วหลวงพ่อก็พูดให้เราสนุกพูดเว่อรอร์ไปนะ But I'm not going to show up my talents tonight. แต่วันนี้หลวงพ่อจะไม่ยอมแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยของหลวงพ่อให้ดู I came here to point to the essence of the practice. a n encourage you to develop sati, the proper sati. พอมาที่นี่ก็เพื่อจะชี้ให้เราเห็นถึงสิ่งสำคัญในการปฏิบัติชี้ให้เราเห็นว่าเราจะต้องพัฒนาสติที่ถูกต้องอย่างไรหลวงพ่อมาที่นี่เพื่อทำให้เรารู้ว่า พวกเราเนี่ยมีบุญแล้วก็มีศักยภาพมากแค่ไหน And uh, you have to be careful not to waste your boon, your parmi. Take uh, responsibility for what you have. It's, now you're not. It's your duty right now to develop the practice. แล้วเมื่อเรารู้ว่าเรามีบุญบารมีมากแค่ไหน มีโอกาสดีมากแค่ไหน ก็ขอให้เราเนี่ยมุ่งมั่นในการปฏิบัติ อย่าสูญเสียโอกาสที่มีไป We all have variety of things that we're obliged to do. Uh, some of you are parents. Some of you own companies or even working for companies. You have jobs to do. พวกเราต่างก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำบางคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจการ บางคนก็ต้องทำหน้าที่ พ่อแม่ บางคนก็เป็นลูกจ้าง If you're g o i n g to progress in the Dhamma, you've got to change your priorities. ถ้าพวกเราอยากจะเจริญในการปฏิบัติ เราจะต้องเปลี่ยน ความสำคัญ Instead of thinking your life is the life of a worker, to see that your spiritual life, the development within yourself, karmic predicament that we're all uh, immersed. เราจะต้องเปลี่ยนลำดับความสำคัญในชีวิตที่เราเคยให้ จากที่เราอาจจะเคยเห็นว่า หน้าที่ของการทำงาน หน้าที่ของความเป็นพ่อแม่ หรือหน้าที่ต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยนั่นคือเราเราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งจะเราจะต้องเปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับ การปฏิบัติเป็นหลักเป็นสิ่งแรกเพื่อเราจะได้หลุดพ้นไปจากกรรม Don't put your hopes in the future อย่าเอาความหวังไปตั้งไว้กับอนาคต Don't think you know next lifetime you're in a situation where you can ordain as a ไปวาดหวังว่าชาติหน้าเราจะได้มีโอกาสมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีโอกาสได้บวชตั้งแต่ยังหนุ่มเหมือนหนุ่มพ่อมหาหลวงพ่อมหาก็มี ordained at 20 I ordained at 40เพราะว่าอย่างหลวงพ่อเนี่ยค่ะ บวชตอนอายุ 40่สิบเราก็จะเห็นได้ว่าใครฉลาดกว่ากัน หลวงพ่อบอกว่าที่หลวงพ่อมาบวชช้ากว่าหลวงพ่อมหาเพราะว่า กว่าหลวงพ่อจะมีทุ ุกข์มากพอที่จะส่งตัวเองมาเส้นทางเนี้ยก็อายุสี่สิบแล้ว เหมือนกันไหมเหมือนหลวงพ่อไหมความทุกข์ที่เรามีนั่นแหละที่ผลักดันเรามาที่นี่หรือว่าพวกเราเนี้ยมาที่นี่เพราะว่าอยู่ในโลกเนี้ยสุขเกิน Raise your hand มีไหมคะยกมือให้หลวงพ่อดู Why do I say not to say place all your bets on the future ทำไมหลวงพ่อถึงพูดว่า อย่าเอาความหวัง อย่าไปหวังอะไรกับอนาคต My insight the way I see the teaching of anatta นั่นเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเห็นจากการปฏิบัติ ในเรื่องของอนัตตา Anatta means there's no self อนัตตาแปลว่า ไม่มีตัวตน There's no substantive person being here right now มันไม่มีอะไรเลยที่แสดงถึงความมีตัวตน So this idea of a next life, where is it going to come from if there's no life now? แล้วถ้างั้นความคิดที่ว่ามันมีชาติหน้า เราจะเกิดเป็นนั่นเป็นนี้ในชาติหน้ามันจะมีได้ยังไงในเมื่อ ในปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่มีตัวตน Or what about the idea that you were born from a previous life? Have you ever examined that idea? หรือความคิดที่เราเชื่อว่าเรามีชาติที่แล้ว เราพิสูจน์ได้ยังไง We have all the so-called scripture commentator thinkers, philosophers, and Buddhist scholars to talk about all these previous lives, previous lives of the, of the Buddha and all this. เรามีแต่คนพูด How does that line up with the idea of anatta? There's no self. There's no self now. Was there a self in a previous life? เราเคยได้ยินแม้กระทั่งเรื่องของชาติที่แล้วในของพระพุทธเจ้า Where's the evidence? Well, you can say, well, the boon, the parami I have, you know. That's why I'm interested in practice right now because last life or many last lives I developed practice and I've now come to this point where I'm born as a Buddhist family and I have support for understanding the Buddha Dhamma throughout หลายคนก็อาจจะบอกว่าก็นี่ไงหลักฐาน เราเชื่อว่าในชาติก่อนๆเนี่ยเราก็คงทำบุญมาดีพอจนกระทั่งชาตินี้เนี่ยเรามีบุญบารมีส่งให้มาเกิดเป็นคนไทย ในครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธจนมาได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม Where somebody could debate this and say well where's your evidence for saying that there's just this life แล้วในบางคนก็อาจจะ ค้านหรือเถียงหลวงพ่อว่าแล้วในในชาตินี้ล่ะมีอะไรที่บอกบ้างว่ามันมีชีวิตอยู่ I'm just pointing to the word itself. The word itself is anatta, no self. ซึ่งอันนี้หลวงพ่อก็อยากจะย้ำว่าหลวงพ่อเนี่ยอยากให้เราทำความเข้าใจกับคำว่าอนัตตาคือไม่มีตัวตน I'd like to go into this a little bit further, talking about things that are more strange than even uh, than anything we conceive of. The kind of conventional idea that everything has to have a cause and then a result. That's just one kind of physics. จริง ๆ แล้วมันคงจะเกิดขึ้นจากที่เราถูกสอนมาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีเหตุแล้วก็นำมาซึ่งผล ซึ่งจริง ๆแล้วอันนั้นก็เป็นเพียง แง่มุมหนึ่งของฟิสิกส์ผมพ่อก็จะหยุดไว้ตรงนี้แล้วก็ให้เราได้ปฏิบัติสักสิบห้ายี่สิบนาทีหลวงพ่อบอกว่าต้องขอหยุดนิดนึง เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อได้มาเห็นนักปฏิบัติที่ ยกมือเคลื่อนไหวอะแล้วก็แบบมึนๆนิดนึง I feel like I'm on a ship in the sea here right now. หลวงพ่อบอกว่าเหมือนเมาเรือค่ะ Just close your eyes carry on doing what you're doing no ไม่ได้รับตาโอเคหลวงพ่อต้องหลับไม่ได้ ต่เบนเนี่ยนะไม่พอจะรับตา้ Oh, let's do something else. just change the mode a little bit and just. จริงหนวเขาก็แค่แกล้งให้เรารู้สึกขำๆนะคะจะได้ผ่อนคลายสบายสบาย n o i c e I'm trying to ความจำเกิด ถูกภาษาไทยแบบนี้มีคนบอกว่า I don't understand English I'm speaking Thai สังเกตอะไรเกิดขึ้นรู้ปล่อยอะไรเกิดขึ้นก็เท่ากันหมดไม่ใช่ของเราเป็นอนิจจังมีแต่หน้าที่ให้ผู้รู้แต่ส่วนมากกับผู้เพลิดผู้เพลิดก็หลังจากผู้เพลิดก็ผู้ ผู้รู้ผู้รู้เกิดมาที่หลังแต่เป็นอย่างนั้นผู้รู้เกิดจากผู้เพลิดการเพลิดก็ไม่มีเป็นสาเหตุที่ให้ผู้รู้ผู้รู้เกิดกับผู้เพลิดเกิดที่หลังนี่เป็นผู้รู้เป็นสาเหตุให้ผู้เพลิดเกิดก็ปฏิบัติของเราก็เป็นหน้นเป็นแบบนั้นรู้เพลิด รู้ไม่รู้ทำให้สมบูรณ์ก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอนิจจ์จะสิ่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นทุกขังหรือไม่ใช่เป็นของเราอันนี้สมบูรณ์ขนาดนั้นก็ได้คุยสลดอันนี้พอแล้วยังหลวงพ่อพูดผู้รู้เกิดผู้เผลอก็ไม่เกิดถ้ามันผู้เผลอเกิดผู้รู้ก็ไม่เกิดพลังดีหลวงพ่อคิดคอนติเนียคิดคอนติเนียมีคำถามไหม อยากจะไปถามแตาก็ไม่มีคำถามก็มีคำตอบก็ได้ไม่ทราบมีมีคนมาที่นี่ก็เป็นคอร์สครั้งแรกคอร์สที่สองมีคอร์สหาหกเจ็ดแปดนานี่ยโอ้เป็น professional หมดพวกนี้มามาเทศว่าก็เป็น the effect เป็นสิ่งที่เป็น effect เป็นเป็นกันเป็นเป็นกันแต่พระทุกขเกิดขึ้นพระทุกสิ่งก็เปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรอยู่นานต้องเป็นถูก it's a, a noun a noun a noun and a verb เป็นคำถามดีอันนี้เท่านี้ก็ยังไม่ยังไม่ยกมือใช่ส่วนกว่านี้ก็เยอะ ก็มีมีเพื่อนมีเพื่อนกับที่อาจารย์มหารู้จักอาจารย์ชินวันโสอันนี้เคยไปวัดสุขโตสิบห้าปีที่แล้วเมื่อก่อนก็ใช้บริการบูโตบูโตก็ไม่เคยไปที่ไหนเท่าไรไปวัดสุขโตกับหลวงพ่อสุนต้องไปที่นู่นทำทำแบบนั้นก็ลองดูหน่อย อาจจะจะรู้พอเลย านเล่าถึงว่าท่านอริยบังโสเพื่อนของท่านนะท่านโทนจันโทนนะไปปฏิบัติแบบหลับตาพุทโธไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่พอไปป่าซุปเปอร์โต ไปทำแบบนี้มาก็เลยเออเข้าท่าดีเลยมาชวนหลวงพ่อไปนะคนไย y o u n regret then you k anyway รายานามกับหลวงพ่อไปที่ไหนไม่ได้ก็คืออีกต่างใจก็ปฏิปธรรมอสุภกรรมฐานวางจากสองสามเดือนก็ลืมแล้วไม่ทราบตอนนี้จีนวามสลูกโกมาหรือเปล่าอยู่สรีลังกาก็หายเลยนะทำไมไม่บวชทำไมบวชส่วนมากมีคนถามว่าทำไมบวชอะไรก็อยากตอบก็ไม่เพลิดก็บสติก็รู้สัพพธรรมที่เกิดขึ้น อันนี้ก็ไม่เพลดแต่สติก็ไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่สติใครก็เป็นสเปกต์มันเป็นแอสเปกต์ของเมมโมรีนสมมติว่าเป็นคนที่ไม่เคยอิจฉาอันนี้อิจฉาเกิดขึ้นแต่สติก็ไม่เคยรู้แต่สิ่งที่ก็รู้เป็นสมมติว่านิสัยเป็นคนที่มีโลภะกำลังคิดถึงอยากได้นี่อยากได้นู่นอันนี้ก็สติก็จับทันทีเลย แต่การฝึกต้องรู้ทุกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ยังไม่ยังไม่เคยเชื่อยังไม่รู้จะให้สติรู้แต่เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งเกิดขึ้นสติก็รู้ไม่เพิ่มเพิ่มแบบนั้นอันนี้เป็นคำถามพิเศษมากที่จะที่จะเข้าใจแบบนี้ทุกทุกคนอาจจะไม่มีใครเข้าใจแบบนี้ถึงได้ยินแบบนี้ไม่ทำอะไร ยาโยกมาสำเร็จนะอันนี้เป็นแอบแอบใช่ไหมก็เป็นลักไม่ทำอะไร ไม่ทำอะไรก็อะไรก็จะทำอะไรอะไรเกิดขึ้นคอนเกิดขึ้นอัตตาเกิดขึ้นทำอะไรต้องมีอัตตา So Gumlang uh, reinforce, reinforce and so reinforce. And me, panha got, uh, kitwa myru pa. And he made me panhag to uh, myru ru myru. Myru garu myru. Ka chai ba? Ka chai ba? The ti, the ti myru garu mi, mi sati mai, bin sati ti ru, Bin sati ti myru gami. ไม่รู้เป็น object อะไรไม่ใช่เป็นสิ่งที่ก็เกิดขึ้นแต่มีสติก็มีคำถามกับพูดนี่อันนี้สมมติว่ามีสติเยอะสติเกิดขึ้นบ่อยๆได้ไม่รู้รู้อะไรอันนี้ก็ดีไหมไม่ดีดีเหมือนกันแต่ไม่รู้ไม่รู้เป็นสิ่งที่สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นแต่รู้มีสติก็อยู่ปัจจุบันแต่อยู่ในอยู่ใน แต่หลังจากนั้นก็ข้อนี้กรู้อะไรอันนี้ก็ไม่มีสติไม่ใช่สติจริงแล้วเห็นอะไรไม่เข้าใจเราก็รู้ไม่เข้าใจยังดีสุดกว่าเรามามาเข้ามาเข้าใจแล้ว อยากจะรู้ต่อไปที่หลังแบบสงสัยหรือว่าไม่รู้แล้วก็พยายามพยายามอันนี้ทั้งห้าก็ไม่ต้องมีข้อนะ I don't know ราจะไปทางแบบนั้นก็หลวงพ่อเคเคหลวงพ่ออธิบายให้เป็นพอดีพอดีไม่ไม่ไม่เกินในทางจะเข้าไปปาลีเองนี่ก็คนสับสนเคยเคยรู้รู้นกับเยอะแยะก็อ่านหนังสือกับพุทธธรรมเยอะแยะสมัยบรรคาวัดก็หลังจากรู้ก็ทิ้งหมดปฏิปทาเมียเดียวว่าอยู่ในคอร์สที่ผ่านไปแล้วก็มีผู้หญิงที่มี Purnia to Sambai, Purnia Egg Sangbai. I had to give her a sentence. What do you call a sentence? Nunglot Long Tot Sam Teacher got my apokadi. She got these all uh, wholesale. How do you say wholesale? <laughs> wholesale, like she bought. Do you buy from the. <laughs> ฝึกต้องมีคำถามก็เป็นกิเลสกำลังหลอกลวงอันนี้ก็ผู้รู้ก็พอไม่ไม่ได้ใช้ analysis ไม่ได้ใช่ she's the ยังไม่ยังไม่พอใจ well สมาธิ i s important also กต้องมีสมาธิด้วยไม่ใช่สมาธิเป็นสิ่งไม่จำเป็นถ้าเป็นสมาธิก็เป็นปัญหากับทุกคน อันนี้ก็จะนั่งสมาธิเท่าไรสิบนาทีสิบนาที ยังไม่มีสมาธิพอ ก็จะนั่งตลอดชั่วโมง สมมติว่าดังใจนั่งชั่วโมงก็พยายามให้เป็นสมาธิพอดี อันนี้รุ่นกับความเครียดอันนี้ก็ ไม่พลาดตลอดอันนี้ก็คิดว่าโอเคเราในมีสมาธิแบบนี้หรือไม่มีสมาธิก็ไปต่อไปนี้ไม่ได้หลวงพ่อให้ให้เวลานาฬิกาสิบนาทีฝึกสิบนาที but don't judge yourself การตัดออกตัดออกสงสัย people who are well educated uh, they have a lot of why uh, so whenever you hear to my in the mind whenever you get this uh, why this, why that. There's no end to these kind of questions. Just say because. ก็เป็นอย่างนั้นต้อง try to solve ในการปฏิบัติธรรมเนื่องจากเราติดมาจากการศึกษา เราก็จะคิดสงสัยแล้วก็จะต้องพยายามหาคำตอบด้วยแต่ระว่างกับทำไม แล้วเมื่อเมื่อสงสัยเราก็จะตั้งคำถาม ที่จริงแล้วในการที่เราสงสัยอยู่เรื่อยตั้งคำถามอยู่เรื่อยเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เกิดคำถามต่อไปอีกเรื่อยๆไม่จบ อันนี้หลวงพ่อเพิ่งสอน sometimes เมื่อคืนหลวงพ่อเพิ่งสอน what's the question she she said that she knows s o m e t h i n g she knows that there's a p u r u the observer. Yeah. So that is still self for her. Oh. So, but last night you just told us, but another skillful tactic is not to say that our or mine. ก็คือเมื่อคืนนะคะหลวงพ่อก็เลยบอกว่า เทคนิคอีกอันหนึ่งที่อาจจะได้ผลก็คือเลิกพูดว่าของฉัน ของเราก็ถ้าจะพูดว่าจิตก็แค่จิต ไม่ใช่แบบจิตเราจิตฉันฉันรู้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Don't take it personally อย่าอย่านำอะไรก็ตามมาเป็นของเราทำงานแบบนี้สิงเกิลคนหลังจากนั้นผู้รู้เกิดไม่ได้ไม่ได้เกิดเวลาเดียวกัน simultaneously รวมกันไม่ได้เกิดรวมกันอันนี้ก็สิงเกิลคนผู้รู้เกิด So the Puru is coming to meet Jyoti. What he's saying, say? We'll know know the, the object. But it's the Puru is not us either. Puru might have beenความเราที่จะเป็นพระอรหันต์ในสุดท้ายตั้งแต่ผู้รู้ออกด้วย You know that You read that or did that experience yet? Adibay. ก็หลวงพ่อก็อยากจะย้ำว่า จริง ๆ เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้น มีสภาวะธรรมเกิดขึ้น แล้วเราก็มีสติไปรู้ มีผู้รู้ แต่ก็ต้องรู้ว่าทั้งสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเราเรามักจะพอเข้าใจว่า เออสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรา แต่เรามักจะลืมไปว่าผู้รู้ จริง ๆ ก็ไม่ใช่เรา เพราะว่าสติมันก็มีเกิดดับ ของมันค่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนคอยระลึกไว้ว่าทั้งสองอย่างไม่ใช่ It, s a good thing to clear that up ไม่มีอะไรของเราทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราเลย มันเป็นแค่มายามันดูเหมือนอย่างนั้นดูคล้ายอย่างนั้น We think เราคิดเราเป็นคนนะนครับเป็น components เป็น aggregates ก็มารวมกันนะที่ทำไมรวมกันแบบนั้นที่เป็น st- strong idea like that t s a kind of sticky ซึ่งที่เป็นลักษณะเป็นกาจะให้พูกนั้นก็มาก็คิดเราเป็นคนจริงๆแล้ว strange thing ถ้าเรามองแล้วเนี่ยร่างกายเราหรือแม้แต่ความคิดเนี่ยค่ะ มันไม่มีอะไรเป็นของเราเลย มันแค่เป็นองค์ประกอบต่างๆ มารวมกัน แต่พอเรามีความคิด ความเชื่อที่เราถูกสั่งสมมาว่า เราชื่อนี้เราเป็นแบบนี้ผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะ มันก็สั่งสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนเราเชื่อว่า นี่คือตัวเรา ตัวเราเป็นอย่างนี้แบบนี้ชื่อนี้ แล้วเมื่อในเมื่อมันเป็นพินฉาทิฏฐิเป็นกิเลสที่ทำให้เราคิดอย่างนั้น คุณสมบัติอย่างหนึ่งของกิเลสก็คือเป็นเหมือนกาวเหนียวยางเหนียว มีแรงดึงดูด ที่จะทำให้เราตาม and then, thenการการศึกษาก็เป็นเด็กก็เป็นผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็น reinforce this idea people with your name your name and your family and your friends and your work all this reinforces that identity and now in this point uh, Lao it's very <laughs> difficult to take all this apart แต่เด็กเราเกิดมาก็เนี่ยค่ะมีคนบอกเราว่า เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เราเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชาย เราต้องทำแบบนั้นแบบนี้ เติบโตขึ้นมาเรื่อย ๆ จนทำงานสิ่งต่างๆ สภาพแวดล้อมรอบข้างเนี่ยก็จะเหมือนกับช่วยกำหนดว่าเราเป็นแบบนี้มีหน้าที่การงานนี้หนักขึ้นไปก็คือมีตำแหน่งแบบนี้ คนเรียกเราว่าท่านอย่างนี้ในคนนี้นั้นทุกสิ่งอย่างเนี่ย ช่วยเสริมความเป็นตัวตนของเรามากขึ้น We see, like, if you read a magazine like Time Magazine or Newsweek or any of the Thai ones, it'll say some name, Song Chai, 42, that's how old he is, uh, CEO, something like that. So there's this, you have to have the identity that this is a person, And this is the, the characteristics of that person. It goes out throughout the culture. ถ้าเราเคยดูหน้าปกนิตยสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศหรือของไทย เราจะเห็นว่าเวลาเขาพูดถึงใครก็ตามก็จะเป็นชื่อ แล้วก็ในแง่มุมที่เขาคิดว่าเนี่ยคือคุณลักษณะคุณสมบัติของคนนั้น เช่นบอกว่ามีตำแหน่งนี้อายุเท่านี้ แล้วมันก็เลยแพร่ไปเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมที่เรามักจะให้นิยามกับใครก็ตามที่เราเจอ ว่าคนนี้คืออย่างนี้เป็นแบบนี้เจ้าค่ะ แล้วในขณะที่เราเสริมของคนอื่น มันก็เหมือนเราเสริมเรานะเจ้าค่ะ เพราะว่ามันก็เป็นความเชื่อว่า มันมีคนอยู่ คุณสมบัติแบบนี้ คนนี้ก็คือแบบนี้ เราก็แบบนี้ก็เราได้ การให้นิยามความหมายที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฝึก เพราะฉะนั้นท่านได้พิจารณาได้ทำความเข้าใจเรื่องนี้มาโดยเฉพาะท่านลักษณะปีกวิเวกนะอยู่ถำนไม่มีโอกาสที่จะย่อยจะทำความเข้าใจโดยละเอียดในเรื่องเหล่านี้ดังนั้นในโอกาสที่เราได้มาฝึกแล้วก็ท่านมาทำความเข้าใจให้ละเอียดขึ้นเพื่อทำให้เรานำไปพิจารณาว่าการฝึกสติ ฝึกสมาธิและฝึกปัญญาก็เหมือนเราเข้าใจว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตา มันสัมพันธ์กัน เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดซึ่งกันและกันอันนี้จังเกิดเกิดทุกครั้งทุกครั้งเกิดเกิดอนัตตาศีลก็เกิดสมาธิสมาธิเกิดปัญญาปัญญาเกิดศีลก็ลักษณะเดียวกัน เพราะฉะนั้นในตัวนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยทำให้เกิดตัวศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนเหมือนอันเดียวกัน เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอาศัยกันเกิดขึ้นหมด เพียงแต่ว่าเราต้องจับอันใดหนึ่งนะโดยเฉพาะหลวงพ่อต้องเน้นด้วยว่าตัวสติตัวรู้นะอะไรเกิดขึ้นให้ให้รู้ เลยไปสำคัญมันหมายว่ามันเป็นอะไรให้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆพอถ้าหากว่าไปรู้เราไม่ปล่อยรู้ไปคิดตามไปอยากตามเพราะไอ้สิ่งที่เข้ามาใหม่แล้วก็ไม่ไม่ทัน มันก็จะทำให้นะอันนั้นเป็นตัวให้เผลอพยายามรู้ทุกอย่างอย่างที่ผ่านเข้ามา ก็ปล่อยไป แล้วตัวรู้นี่ก็จะกลายเป็นตัว เรียกว่าทำลายอัตตาเมื่อก่อนเรารู้ไม่ทัน อัตตาก็เกิดไปเรื่อยๆ พอเรารู้ทันทุกสิ่งที่เกิดขึ้น อัตตาก็เริ่มหายไปหายไป ในที่สุดมันก็เหลือแต่ผู้รู้แต่เหลือเราผู้รู้แล้วในที่สุดเราก็ทิ้งตัวผู้รู้ด้วย มันก็จะเป็นความสะอาดบริสุทธิ์นี้จิตนะเพราะนั้นในกลุ่มกลุ่มนี้่อนโมทนาสาธุในความตั้งใจของหลวงพ่อที่ท่านพยายาม ทั้งใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราเข้าใจแล้วขออนุโมทนาไม่ชีที่ แปลได้ดีและทำความเข้าใจให้ปรามหมายได้ถูกต้องอก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานได้แบ่งปันในลักษณะนี้กันบ่อยๆทีนี้เพื่อที่จะทำให้คนทั้งหลายที่ตกเป็นทาสของความคิดและทาสของอัตตาเนี่ยให้เป็นอิสระมากขึ้นที่หลวงพ่อท่านบอกว่าผมว่าเป็นอิสระคือเป็นอิสระไม่ใช่เป็นผู้ไปทำอะไรที่ให้อิสระไปทำอิสระอีก แต่ความอิสระมันมีอยู่แล้วในตัวของมันพอไปทำเพื่อตนให้เป็นอิสระมันก็ยิ่งไม่อิสระขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมาก นั่นก็คือขออนุโมทนาสาธุที่หลวงพ่อได้แบ่งปันที่ในรายละเอียดได้มากขึ้น เพื่อความสมาธิฐิของเราจะได้สมบูรณ์มากขึ้น ช่วยกันในหลายส่วน ก็ให้เรานำไปพินิจพิจารณา แล้วนำไปปฏิบัติและขอให้ความตั้งใจนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้เป็นผู้ที่ รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ในสิ่งต่างๆ แล้วก็ดำรงตัวรู้ อันนี้ไปอย่างรู้เท่าทัน แล้วก็กลับมารู้ปัจจุบันอย่างชัดเจนต่อเนื่อง ด้วยกันทุกคนทุกท่าน